Հարավային Կովկասում ՀԱԿ-ը գործող նախագահ հատուկ ներկայացուցիչը կարևորել է Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Արցախն իրական ժողովրդավարությունը։ Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում բարելավել են։ Վերակառուցվում է Ստեփանակերտի համար 9 հիմնական դպրոցի երրորդ մասնաշենքը։ Վերականգնվում է Արցախյան գոյամարտի տարիներին հակառակորդի կողմից ավերված քարագլուխ գյուղը։ Արցախի անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը նախատեսում է նոր տարում իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ։ Ստամբուլում հանդիպել են հայ, հույն եւ ասորի համայնքների հոգեվոր առաջնորդները։ Մեկնարկել են Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց եւ կանանց բարձրագույն խմբի առաջնությունները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Լեռնային Ղարաբաղում 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո հակամարտության կարգավորման գործում արկա փոքր վստահությունը խարխլվեց։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասում ՀԱԿ-ը գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Գյունտեր Բեհլերը։ Հետաքրական է այն, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում սեղանին ունենք վերջնական կարգավիճակի մասին որոշ սկզբունքներ, սակայն չունենք իրական բանակցային ճարտարապետություն, նշել է նա։ Գյունտեր Բեհլերը կարևորել եւ ինչ որ առումով նաեւ քաջալերող է անվանել 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, ընդգծելով սակայն, որ միայն նախագահների եկող հանդիպումը ավտոմատ կերպով չի վերականգնի բանակցային գործընթացը։ Հայաստանի գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի նախագահ Քակագետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով 2018-ի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճը սпасելի էր։ Նա նշել է, որ պետք է արդեն սովորած լինենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որոնք բավականին կոշտ, անկանխատեսելի քաղաքականություն են վարում, անհանդուրժող քաղաքականություն հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Միամիտ լինել եւ մտածել, որ նրանք կամաձայն են, որ վաղն Արցախն անկախանա, պետք չէ։ Ադրբեջանի զսպելու մեխանիզմ միայն մենք կարող ենք ունենալ մեր ուժեղ բանակով, ասել է քաղաքագետը։ Միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դիրքերը որոշ չափով բարելավել են։ Այս մասին ասել է Նորավան գիտագրթական հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում ի տարբերություն Ադրբեջանի բավական շահեկան են։ Փորձագետը նշել է, որ չի հավատում Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորմանը կամ իրավիճակի որևէ դրական զարգացմանը։ Այնուամենայնիվ նա նաև չի համարում, որ շփման գծում լուրջ լարվածություն կլինի, որը կարող է հանգեցնել 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններին։ Միջազգային իրավունքի Ֆրանսիայի մասնագետ Ժիրար Գերգերյանը կարծում է, որ միջազգային մի շարք իրադարձություններ կարող են ազդել Արցախի անկախության հանդեպ ընդհանուր վերաբերմունքի փոփոխության մասով։ Այսօր երկու իրադարձություններ կարող են առաջ մղել բանակցությունները՝ Կատալոնիայի անկախության հանրակվեն եւ Կորսիկայում ընտրությունները, որոնք կարող են իշխանության բերել ինքնավարության կողմնակիցներին։ Չնայած այս իրադարձությունները տեղի են ունենում Կովկասից հեռու, սակայն եվրոպական առաջնորդները, ովքեր այս միտումները դիտում են որպես վտանգ, կսկսեն մտածել հայկական հանրապետությանն աջակցելու հարցի շուրջ, նշել է Երգերյանը։ Խոսելով բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլի մասին, Ֆրանսիայի իրավաբանը շեշտել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը եւ նրա համանախագահները փորձում են գտնել խնդրի լուծումը։ Այն հարցին, թե ինչպիսին է լինելու Արցախի ապագան, նա պատասխանել է. Ոչ Ադրբեջանի կազմում դա հստակ է, Միգուցե Հայաստանի հետ, եթե նրա անկախությունն ընդունվի միջազգային հանրության կողմից։ Հակառակ Պարագայում Արցախն այնուամենայնիվ կշարունակի իր զարգացումը։ Արցախն իրական ժողովրդավարություն է, որի նմանը չկա տարածաշրջանում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ֆրանսիայի Լեպեն Միրաբո քաղաքի քաղաքապետ Մոնիքս Լիսան, ում ղեկավարած քաղաքում Արցախի օրերի շրջանակներում մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Հենց նշված պատճառով էլ այդ երկիրն արժանի է մեր աջակցությանը, նշել է Լեպեն Միրաբոյի քաղաքապետը։ Հայկական խնդիրները մոտ են իմ սրտին եւ հենց այդ պատճառով էլ Արցախի հարցը եւս մեզ համար կարեւոր է։ Մենք որոշեցինք կապեր հաստատել Արցախի հետ եւ Լեպեն Միրաբոն դարձավ Ֆրանսիայի առաջին քաղաքը, ով Արցախի համայնքներից մեկի Մարտունու հետ համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրեց, նշել է քաղաքապետ Մոնիկ Սլիսան։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ վերակառուցման եւ վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում Ստեփանակերտի Հովանես Թումանյանի անման համար 9 հիմնական դպրոցի 3-րդ մասնաշենքում։ Կապալարու Խաչեն շինարական փակbaşնի դրական ընկերության տնօրեն Արարատ Զաքարյանի խոսքով ներկայումս իրականացվել են երկու մասնաշենքերի պատերի ամրացման, նոր տանիքների կառուցման, հատակների, առաստաղների, դռների եւ պատուանների տեղադրման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ կառուցվել է նոր կացեատուն, ասել է Արարատ Զաքարյանը։ Խոսելով դպրոցի երրորդ մասնաշենքում կատարվող աշխատանքների մասին նա նշել է, որ շենքի կապիտալ վերանորոգումն ընթացքի մեջ է։ Վերականգնում է Արցախյան գոյամարտի տարիներին հակառակորդի կողմից ավերված քարագլուխ գյուղը։ Հերախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արդեն մի քանի տարի է ինչ Ղարաբաղի գյուղում վերականգնման ծրագրեր իրականացում, որին լծվել էր արմատներով Ղարաբաղեցի Սանտ Պետերբուրգում բնակվող Մաքսիմ Աթայանցը։ Իրականացված ծրագրերից յուրաքանչյուրը հաջորդի համար հիմք է դառնում արդյունքում քարակա վերականգնել Ղարաբաղը։ Կարագոխի վերականգնման ծրագիրը մի քանի տարի առաջ էր մեկնարկել։ Նոր եկեղեցու կառուցումից հետո, որի ճարտարապետը ինքնինքը բարերար Մաքսիմա Թայանցն է։ Նրա կողմից վերականգնեց նաև Ջուհի եկեղեցին։ Կատարող աշխատանքների հետ մեկտեղ սկսեցին առանձնատների շինարարությունը, որոնք կառուցում էին ավանդական նախագծով, ավանդական տեսքով, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Կարագոխի վերակառուցման հիմնադրի տնօրեն ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանի նախագծով կառուցվել եւ ավարտին հասցրել երկու բնակելի տան շինարարությունը։ Երրորդը շուտով կավարտվի, իսկ չորրորդը առանձնատան շինարարությունը գործողությունը արդեն սկսվել է։ Գյուղում սկսվել է կառուցվել նաև մրգի մշակման կետ։ Այս տարվա ամենաներ ձեռբերումն այն է, որ Ղարաբաղն արդեն իր առաջին բնակիչ ունի։ Ոչ ապագայում գյուղն կունենա ջրատար, ոչ հեռու ապագայում կկառուցի նաև հյուրատուն, որը հնարավորություն կտա գյուղ եկած զբոսաշրջիկների իրենց հանգիստն հասկացնելու։ Ղարաբաղեցին գումար չի ծախսի, տակ ջրի համար, Այվայի մեր ջրատակացի արդեն տեղադրվել է։ Մյուսն շուտով կտեղադրվի։ Ասել է թե Ղարաբաղը կարող է շրջանի առաջին արևային գյուղը դառնալ։ Ունում է հուսալ, որ իրականացող գյուղի վերակառուցման աշխատանքները կտան իրենց դրական արդյունքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը նախատեսում է նոր տարում իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ իր ծառայություններից օգտվող քաղաքացիների սպասարկման խնդրում։ Ինչ բարեփոխումներ են դրանք եւ ինչ չափով կթեթևացնեն վարչության այցելուների հոգսերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մինչ անդրադառնանք նոր տարում սպասվող ծրագրերին, նախ ներկայացնենք նախորդ տարվա ապրիլից գործող նորարարությունները։ 2017 թվականի ապրիլի 10-ից մեր հանրապետությունում գործում է գրանցման նոր համակարգ, որը տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի վարչության կողմից։ Անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պետ Մաքսիմ Ալեքսանյանը մանրամասնում է համակարգում տեղ գտած գործառույթները։ Համապատասխան ծրագրային փաթեթը ներդրվել է մեր մոտ եւ արդեն մենք կարող ենք ասել, որ մեր մոտ կողմով իրանք պետական գրանցումների տեղեկատվության տրամադրումը իրականացում է միայն ավտոմատ եղանակով։ Կատարվել է նաև 17 թվականին արխիվի արդիականացում եւ այդ փաստաթղթերի թարմացում, մոտ 50000 գործ արդեն թարմացված է, համապատասխան այդ արագակարները փոխված է եւ ավելի որակյալ, ավելի երկարաժամկետ պահպանվող եւ ամեն մեկը իր արխիվում իր տեղը կա։ Այդքանը նաեւ էլեկտրոնային արխիվի տեսքով պահպանվում է։ 2018 թվականին կշարունակվեն արխիվի թարմացման աշխատանքները, դեռևս 71000 գործ պետք է թարմացվի։ Եթե թղթային արխիվին Աստված մի ար հասցե մի բան պատահի, այդ համապատասխան կադաստրային գործերը ամբողջությամբ կարող է վերականգնել այսինքն տեսաներացված է ամեն մի փաստաթուղթ, որը կարված է կադաստրային գործի մեջ, տեսաներացված է եւ համարակալված։ Եվ Բրիտանիա անժանկ է պահպանում։ Այս տարվա նիտ վարչությունում նախատեսվում են գործառնական փոփոխություններ, ինչն իր հերթին ենթադրում է ծառայությունների մատուցման զգալի բարելավում։ Նոր փոփոխությունները քաղաքացիներին հնարավորություն կտան նույն օրն էլ անմիջապես ստանալ պահանջվող ծառայությունը։ Եթե տեղյակ եք գործող օրենսդրությամբ մեր ծառայությունները մատուցում են իրավունքի պետական գրանցման համար ամենից երկար ժամկետը 4-րդ օրն է, ամենից կարճ ժամկետը հաջորդ օրը, երկրորդ օրը։ Իսկ տեղեկատվությունը 7-րդ օրը եւ երկրորդ օրը։ Հիմա այս նոր տեզգական փոփոխությամբ հնարավորություն կընձեռվի քաղաքացիների նույն օրը ստանալ ծառայություն։ Եվ ես նշեմ, որ նոր ծրագրի ներդրմամբ, այսինքն 17 թվականին ներդրվել է ծրագիրը, մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին, քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռվել անկախ գույքի գտնվելու վայրից իրականացնել իրավունքի պետական գրանցում եւ տեղեկատվություն ստանալ։ Վարչության պետ Մաքսիմ Ալեքսանյանը վստահեցնում է, որ յուրաքանչյուր բողոք անմիջապես ուսումնասիրվում եւ հնարավորինս շտկվում է։ Ցանկացած քաղաքացու բարձրացրած հարց մենք քննարկում ենք եւ հնարավորության դեպքում համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ ենք նախատեսում։ Մեր հիմնական նպատակն է ծառայությունը դարձնել մատչելի ձերբազատվել լավշիչ բյուրոկրատական քաշքշուկներից եւ մենք մեր համագարքի հիմնական բարեփոխումն է սկսել է սկիզբը դրվել 2012 թվականի հուլիսի 1-ից։ Հիմնական բարեփոխումների սկզբունքը ժամկետների կրճատումն էր։ Եթե մինչեւ 2012 թվականի հուլիսի 1-ը իրավունքի պետական գրանցման համար քաղաքացին ծառայությունը ստանում էր 12 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ես ինչպես ներկայացրի, հիմա ամենից երկարաժամկետը 4-րդ աշխատանքային օրը ծառայությունը մատուցվում է։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի 99.9%-ով ոչինչ չի կարող ստիպել առողջինչ չհայտարել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այս մասին ասել է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Ըստ նրա, այլևս ոչ մեկ չի կարող Հայաստանին մեղադրել, որ Հայաստանը չփորձեց կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Նա նշել է, որ նախագահ արձանագրությունները առ ոչինչ հայտարարելու գարնանը, երբ ավարտվում են նախագահի իր լիազորությունները։ Եվ դա պատահական չէ։ Գիրոմանոյանը նշել է, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն է թողնում միջնորդներին անելիքներն անել, որ չասեն, թե ժամանակ չկար կարգավորելու իրավիճակը շատ անհամբեր եմ ես որ մարտի 1 լինի եւ մինչ այդ ծերպազատված լինենք այս արձանագրություններից որովհետեւ իսկապես հագարակ որ քաղաքականորեն կյանքի չկոչվեցին բայց իրավականորեն դակավին կան եւ իրենց վնասը կարող են եւ հասցնել դրա համար էլ պետք է արհավետ դրանցից ծերբազատվել, մանավանդ որ ինչպես նախագահ ասեց, ինչպես մեր ճարտարապետ նախարարը ասեց, Թուրքիան ցույց տվեց, որ եւ բանակցությունների ընթացքում, եւ նույնիսկ ստորագրման բահին եւ ստորագրումից հետո անգերց չէր։ Չեմ կարծում, որ առաջիկա 7-8 շաբաթներին ինչ որ բան կփոխվի այնքանով, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բավարարված զգա, որ Թուրքիան դրական գայլեր է առնում այդ գեցվածքից հետ կանգնի։ Քաղաքագետի խոսքով Թուրքիան պարբերաբար կրկնում է, որ մինչև Ղարաբաղի հարցում իր եւ Ադրբեջանի պատկերացրած դրական տեղաշարժը չլինի, քայլ չի ձեռնարկի արձանագրությունների ուղղությամբ։ Սահմանը փակ պահելը ճշնամական վերաբերմունք է։ Ոստի Թուրքիան պետք է փոխի իր կեսվածքը եւ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի, ասել է Կիրոմանոյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանը յուրաքանչյուր շնչի հաշվով առողջապահական նպատակներով բյուջեից առանձնացվող ծախսերի չափով հայտնվել է աշխարհում ամենավատ ցուցանիշներ ունեցող 10 երկրների շարքում։ Տարիներ շարունակ Ադրբեջանում իշխող Ալիևյան ռեժիմը մեր ժողովրդին ստիպում է լռել, չպաշտպանել իրենց իրավունքները եւ արդյունքում հայտնվելու ենք Սիրիայի եւ Լիբիայի իրավիճակում։ Տեսեք, թե 24 տարի շարունակ իշխող Ալիևյան ընտանեկան իշխանությունը մեր երկրին ինչ երկրների հետ է հավասարեցրել։ Հիմա ինչ եք ասում, շարունակենք գտնվել այս ընտանիքի իշխանության ներքո, թե վերջապես հրաժարվենք այդ ընտանիքից էլ, նրա ստեղծած վատ իրավիճակից էլ, ասել է Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Հայկական միջերեական Պոսո հայոց պատրիարքի ընտրված տեղապահ Գարեգին arczepiskopos Բեկչյանն ընդունել է Թուրքիայի հույների հոգևոր առաջնորդ Կոստանդնոպոլսի տեզերական պատրիարք Բարդուղեմիոս առաջինին Ասորական ուղափառ եկեղեցու փոխպատրիարք Ֆիլիպ Քիսոս Յուսուփ Չեթինին, Թուրքիայի հայ կաթոլիկ համայնքի հոգևոր առաջնորդ Լևոն Զեքիյանին ու այլ բարձրաստիճան հոգևորականների։ Հանդիպան ժամանակ քննարկվել են Թուրքիայի փոխրամասնությունների արկա խնդիրներն ու հայկական, հունական, ասորական համայնքների փոխհարաբերություններն ու փոխգործակցության հերանեկարները։ Մշակութային կյանք Աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի համար երկն իր օթն է եւ սիրուհին, բացի երկելուց այլ աշխատանք չի կարող կատարել։ Նա ընդգծել է, որ համաձայն չի այն մտքի հետ, թե երգը երկրորդական արվեստ է։ Մենք ծնվում ենք երգով եւ մահանում երգով։ Երգն ուղեկցում է մեզ մեր ողջ կյանքում՝ օրորոցային, մանկական երգեր, քայլ դեպի քայլ, ամուսնություն, հնարավոր է ամուսնալուծություն եւ վերջապես ես վերջին հսկան չեմ։ Մյուս կողմից ես անկասկած ֆրանսիական երաժշտության առաջին դասականն է, ասել է Ազնավորը։ Հետաքրքրասերների համար Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը դարձել է պատմության ամենահարուստ մարդը։ Նրա կարողությունը հունվարի 8-ի դրությամբ հասել է մոտ 105 միլիարդ դոլարի։ Այսպիսով նա գերազանցել է աշխարհի ամենահարուստ մարդու Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ի ռեկորդը։ Նշվում է, որ միլիարդատիրոջ կարողության մեծ մասը Amazon-ի բաժնետոմսերն են։ Նոյեմբերին վաճառքի սեզոնում Բեզոսի կարողությունն աճել է 100 միլիարդ դոլարով։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ աշխարի ամենահարուստ մարդիկ 2017 թվականին հարստացել են 1 տրիլիոն դոլարով։ Մարզասերների համար Երևանի Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը մեկնարկել են շախմատի Հայաստանի բարձրագույն խմբի տղամարդկանց 78-րդ եւ կանանց 73-րդ առաջնությունները։ Տղամարդկանց պայքարին կմասնակցի 11, կանանց պայքարին 10 շախմատիստ։ Տղամարդկանց առաջնության գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի մրցավար Աշոտ Վարդապետյանը տեղեկացրել է, որ այս տարվա առաջնությունները կազմակերպչական առումով տարբերվում են նախորդներից։ Ռուսաստանի երկրորդ ռակետ Կարեն Խաչանովը Նոր Զելանդիայի Օքլենդ քաղաքում անցկացվող մեծ թենիսի մրցաշարի երկրորդ շրջանում ուժեղ է գտնել ուրուգվայցի Պաբլո Գոյասացից։ 1 ժամ 11 րոպե տևած մրցախաղում մոսկվացի 21-ամյա թենիսիստն առավելության է հասել 2 սեթում։ Քառորդ եզրափակում Խաչանովը կմրցի արգենտինացի Խուան Մարտին դել Պոտրոյի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկային ժամերին առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։